Ubuheruka muri Murikirukuri. Wenda kwemera cyane mugabo. Eh? Ubu rero. Eh. Asigaye ko muza <laughs> hari e- Ego bose Mugabo. Hari ikibazo ntabona neza ingene tuzokemura. Ikibazo nyabaki. cyakunze kuzuzana n'ubwato werekeje yego icyo cyakunze nta kibazo bose ah, gusa mu bwato hazoba eh. harimo n'abandi bantu aya ibyo nta ngorane birimo hmm. nagira ngo n'ibindi byahavuye bigenda gute obyapa bigi ntimurabyuka <laughs> nanjye eh, wewe ngaha eh, bibasha gutsindikanywe n'amahoro ni wa love <laughs> eh? ndashaka asange mutaraheza icyayi bite none ko mwenge yego ndagiye muri siporo n'igihe warondera ariko gashabi wagira kuraba rudagara kweri ah. aho kuma karibu uri kurambaza ibibazo yasuri kabisa vrema je ndari kugwa karibu nuko usanze ngiye <laughs> oya ntugira ubwoba sindagutebya ndazi ko wikundira siporo c'est juste quelques minutes ah wapi vraiment ndafise programme nyinshi mabanjamo vraiment mvuye muri siporo iyi e visite nayo narinzi vraiment big uko nyene niko sigaye umbwira none nje ngahano banza gusaba urusha canke eh none bibaza ko nama nicaye ngaha ndindiriye abaza kuza bose oya hano vraiment ni waba unkeneye uzogaruka ikindi gihe uko nyene eh ubu nta mwanya wanje ukironka usanze ifise umwanya dako mugabo atawuhari ndibaza ko vyumvikana ndi kondomi eh. ah, ndi kondomi ibintu bifite amahane big offer nashaka tuvugane kuri relation yacu urabona ko iyi situation vraiment tutoyigumamo ah ubu habaye iki ganati eh? iminsi nakurundiye ngo tubivugane uka sinasishe hmm? c'est juste ko nari nkeneye umwanya wo kubanza kudigera ibyabaye okay eh ubu rero waheje kudigera yego mu ndumva di ko tubiganira kandi sindagutevya ndagusavije juste umpakanya gato umviriza wamaze kunevya deja ubu mbangize kure <sighs> ariko gashabike ubu rero ibyatwe nawe usigaye ubikubiza n'ubusa nk'uko kose icyo kibazo vraiment nibaza ko ari wowe ukwiye kucibaza nadi nigiki ntakunze ndakurondera gerageza unahure nari mbabaye sinari prete vraiment ko tuvugana eh hey, kandi urabona ko atamwanya mfisi mfisi izindi gahunda rero je dois partir mbisa kwanza nugare basi ndagusabira uze ducane muhira nambari za sport tugirane umviriza nakubwiye ko ufite izindi porogaramu nyinshi none se munzira gace big guhindura ibintu wari umwanya ugana gute um, ndakwinginze reka kungora ndabigusabye je oh, shakubwira siporo ndi jenyene n'icyo nicyo kika ndagusabye tujyane s'il reka tuvugane bihera basi umviriza urambisa cyangwa ndagenda gusige ngahani igihe mm. mbere udaga oui namake ko wicaye munsi y'igiti reka sha reka ndiko ndiyagira n'inyoni nizo zidakurikira ndeba sha muyaga mu ruri muri uwo ewe namake ko wicenga none ga gasore wagoma nicari hihi uruvuye mbe kwanza uvuye kwa zindutse Jembe kurizi mhm. hari ikintu ashaka kunwikira honke mucuzi mhm. hari ya mwikambi ibugo ibugo eh nashaka abagenda n'ubwato bazi ukinjanye mhm. none bakwemere ko aza kwijana <laughs> none bari kunyanyira <laughs> eh? <laughs> none gamuta uri kunanyinga kuri wenyine reka sharika n'akarenganyo kari hano rusange hari uwogenda atayinze eh, akarenganyo eh. habaye iki hati habaye iki ndakubwira gaso ibintu abarengerewe ko batugirira wapika bisa birarenze birarenze bariko bagira mwebwe bande sindiko ndatahura hati sindiko ndatahura twebwe abaseruko Eh? nibyo uvuye kurusha ntawe uzi ko abishikana none mureka kubishikana kubihe reka cyareka mbere urazi ko badukumiriye abaseruko mu kuherekeza ubwa bwacu mu kibuga mm. iyo nkwe ntibaruzi oyaye oh, mm. ibyo nk'uko uravuga wumva bishoboka oh ya ibyo nibaza ko atari ibyo emwe ga nibyo nyine oya oh, si ibyo funderi yishimwe abarengera iwabo gusa aha numva nusara mm. oh yabanza tuzi ni wowe gute none nk'ibyo bintu uriko uravuga wowe mm. wabikuye he wepfa kwemera ko ari byo gusa oh ya sivyo kandi jewe ibintu sinshobora kuvyihanganira eh. ntegerezwa kubishira habona kandi rero washavuye ati gushavura gusa rero ushavura gute abarengero batuhereye mm. wapi harageze ku isi yose ibimenya ego banza utinde ishavu eh. umbwiye mm, ikindi ushaka ko nakubera hirya gaso honyine je numvise bagira basore kudukorera nka bimwe bakirwi bakura numva mm. eh. ntudagara mm. ivyo uriko kuravuga eh. urabifitiye ivyemezo wewe menya ko rero hari umuntu yabimbwiye rero oh, urumva apana ngo ngira ndabishire kuri whatsapp zose ndabishire kuri facebook zose apana ko tuguma dohote <laughs> oh je banza gishyura ikibazo nakubajije iki ivyo uriko uravuga urabifitiye ivyemezo none ibyemezo ushaka ni ibihe sindi ngaha ntumbona eh? kubera ikiba cyashyizemo hmm. none rudaga hmm? ndakubazi we kuba utagiyemwo hmm. uca ko baseruko bose bakumiriye oya oya aka karenganyo gategereza guhagarara byanka byakunda wa muhungu wewe kweli wewe wavangiwe navangiwe gute ho nyiri ivyo yuko uravuga sivyo eh? sivyo na gato sivyo gute oya sivyo kubera iki badashaka ko natwe tujamwo none wewe utagiyemwo mm. baca babaseruko bose eh. aho niwe uri kurihendera je ndazi ko barimwo reka mm. eh, nta barimwo budushiramo gute kandi baridika urimo akanubutsi <laughs> none ndakubaza gipe ko arimwo mm. yabaye umurengero ryari reka mvuge uwo gusa reka sharika barambabaje cyo mm-hmm. amafaranga yana yakeneye cyane ndakeneye ego eh, kuyakeneye urakeneye none mugabo ntiwoca ucitwaza ngo wagirize abarengera icyo batakoze ndazi akazi kenshi ariko ntashobora ufise utegerezwa kunyumviriza nagiye wabaye iki nari kudaheraheza gupanga ivyo vy'ubwato bugira mu kibugo nagira deprive nazi ntabwo ni ibiki wabaye oya banza wicare banza wicare byose nibyo nabigize banza wicare kandi wari waramanuye wari warambwiye niba ikintu reka nagereka kuri <laughs> bari banza jamariza no kuri piki yo yo yo piki ibintu byashikiye ni biki ni biki yabaye ikigana banza utekane shawu Ihr kann, ihr könnt die Peak. kurira oh, mana najya ahura natakwinga inzuri none yakize ikibwira ihabaye najya cyose ni igihano ni igihano ndiko ndaronka ni igihano tekana wabaye iki gerageza wikana banze uhore basi banze banze banze uhore banze uhore jewe nabuze ingene nifata ibanze shana zindukiye kuraba big kugira tuvugane aranyiyava wagiye kumuraba aranga ko muvugana ibyo bintu bigi yabyubahutse ganari na jesi na muntu uragenda ukubona nasanze agerageje muri siporo hari akanyere ngo nta mwanya afise nibaze jambo ahise no muri bwiga ntagishaka kumvura oya uyasha uyasha nadireka kwimvura si uko kukuvugisha ngira ni kubera yari yihuta oya bwiga ndamuzi byo yari kubinkorera tu simplement yarampebi uyasha nadireka guca wimvura hora nadi hora ndagusaba hora ntutume nanje ndira ndagusaba xakuxeveyouya ningenempfukisa nyene wa menga ndiko ndamuxisa yenaavi nu mm, mm. tikhana vitsopira ntirakunda agashambaritse kandi ndagishaka ko tuvugana nibaze ibyo namusabye ko tujyana no muri siporo aranyangira we usanga ari jisite kubera afite agashavu nadia we muha akanya bizohera birashika reka guca mu nzira nawe ndabona iminsi yose yandondeye niga arisha ibintu byinshi none ndimo na nakimura nanjye umviriza umviriza ndakubwira usanga ari icyo nyine petite camushavuje iki ariko rero we biha umwanya ndazi bizogenda neza aracari surusho pijama riza big naramuhinduye byarahetse yarankatiye oh, oh, witeka mbwire si big jam jewe ndamuzi umuha umwanya gusa wabyumvise umuha umwanya bizohera sibyo nyuma urabona umunsi ko mwa bahungu urarehe wa muhungu ingaha twogwayo jewe gipengire ubwoba wapi kabisa mugabo rero namwe ndabona mwifatikije cane oya byemere gibe Eh? ubwoba bwo guhora oya oh, bantu mbore noneho umuyaga mbona ugabanutse mwangu eh, eh, ndabe ewe nta kintu mbona hariya kiriko kirazi iyo turi ndabe hariya busha wa muhungu bananije uko tuguterera mu mazi oya oh, munene icyo kintu ubonye ni igihe utankorora siko raba raba burya burya suko turiko burazira nani ego ee. ee. ee. naje ndabuboye none eh yo eh nani nabwo bunyeruka gutuko kununa urabona kuntu bunyeruka uranyaruka tena bwo duhura mu ico eh wa none none ko buguma budukurikira aho turi eh, oya oya mugabo rero umviriza aho umviriza oya oya mugabo rero umviriza umviriza nimutekanye nta na kimwe mbega <laughs> usanga abantu bavuye ubwo bagira rusangiye eh, shagi wapi indake eh. none nibatubona ko badakata eh eh nani eh baratuzibiye Yewe biki? ntibatubise no. ko badukingiriye. Dukiye ikabasha. Oya mugabo rero. Oya, oya, umvire. Oya rinda tumaze turabivyo ari byo. Eh, turabivyo ari byo. Baho, gaho turatewe. gipanga ubatwa inzira bako baratabana mu kiyaga turapfuye muri bande mwebwe murimo mutwikira iki gibe abahungu bose barahereye mu kiyaga cyuma ni wowe ibyo kubatambukira byarimwo hora noreya shefu uraga shefu gwa nuzi ko ari wenyemere ko udushungira kapiteni rwose eh ntabe eh ntabe eh, ico kijujura eh, ngushaka kuba kapiteni w'ubwato bwa noreya shefu eh. sibyo ko bwumvika wumvikana nani mwe bahungu urampije terera mu kiyaga iyo mburuzi nta n'usigara ni mu bice bizokurikira ubu naho niwa mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago cya mariza na nadia mbega ibikomere byakahise hari ingaruka bifise iyo bitatunganijwe neza n'abaserukira abandi sigura intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Theoneste iranezereje ari mu ntara ya Muramvya muri komine Rusaka ku mutumba wa Namande yagize ati iyo ibikomere vyakahise bitatunganijwe neza n'abaserukira abandi bituma baguma bibuka ibikomere vyakahise kabi bakagumana ishari n'inzigo mu mitima bakaguma bazura ivyakahise bigatuma hashobora kwaduka ayandi macakubiri uwundi munywanyi watwandikiye ni albert mukerantore wo mu ntara ya mwaro muri komine gisozi akaba ari umunyeshuri ku ishuri rya karorero ry'igitega yagize ati ku bwanjye ibikomere bya kahise birashobora gutera ingorane iyo bidatunganijwe neza mu barongozi ati kuko ikibaye cyose baguma batana kumwikomo ngo baradusubiriye nka mbere ati kuko bavuga ngo vyibagira ababikoze ntivyibagira ababikorewe ati rero ibyo bigatuma abantu bagumana inzigo no kwihorana bakibagira ko basokuru bayamaze ngo ihorihori riho gusenya umuryango ndiho ku bwayo janine wo muri komine murambya ku musozi wa ruhinga yahora mu mwaka w'icenda kuri ekofo ruhinga bidatinuvije ikiyago ca marizana nadia bikomere vya kahise ibiyo bidatunganijwe n'abaserukira abandi cyane gose birafise ingaruka mbi bivanye n'uko umuntu yabayeho mu buzima bwa misi yose hari aho usanga umuntu yabuze abiwe canke agakura yiyaciye mu bintu bikomeye bigatuma niyo ubimwibukije yaca atuntura ku mutima ku buryo atakintu gisubira kumunezereza ati bikomere vya kahise rero na ntawoza arabyiyibutsa ahubwo abajejwe guserukira abandi ibiteho kugwanya ibyo bikomere bya kahise kugira abacu bazokure atabikomere bya kahise bafise ku mitima na yamaze ngo ibigiye inama bigira imana ubu naho ni wa muhati wasomera intererano mwacishije ku muhora wa capa turabona evariste ndayikengurukiye wibura uri muri komine matana umutumba wa bihanga yagize ati ego cyane ibikomere vya kahise birafise ingaruka mbi cyane mu gihe ibintu bidatunganijwe neza ati kubera yuko bamwe bamwe kenshi usanga bahengamira ku nyungu zabo canke bagakoresha ka mwana wa mama ugaca usanga bivyuye amatati hagati y'abadasangiye umugwi canke ubwoko ati mwico gihe rero haba hakenewe abaserukira abandi ku mpande zose ku buryo atanumwe ahengamira aha canke hariya bose bagasenyera ku mugozi umwe ati nakarabarongozi beza nibo soko ryo gusubiza hamwe kw'abacanyemwo nyandwi pascal eh, ari mu ntara ya kayanza muri komine gatara umwigisha kuri lise tekinike marambyari yagize ati nibyo ibikomere bya kahise bifise igaruka mbi iyo bitunganijwe nabi n'abaserukira abandi ati kenshi haca haba ihorihori hagati y'imigwi ibiri byasaba ko abaserukira abandi bahuza iyo migwi ibiri kandi bakayaha aho bahengamiye ataguta amakosa ku bandi ati niyo mpamvu mubona bamwe bagomba ko ubwato bunyuruzwa mu manyanga reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri niyo ngabo Victoria imuhweza muri komine Marambya yagize ati yego cyane kuko hari aho usanga indongozi zimwe zimwe zishaka korohereza bamwe abandi bagakumirwa ibyo nabyo bigakomeza amacakubiri aho kuyarengera ati kuko indongozi nyayo yitwararika bose itarabye nkunzi mu bo ijejwe ati gutyo ikamirira kure ibyo bacanishamwo reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma intererano zanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya wasomera akabazo gice mwagiye gukurikirana akabazo ni aka gakurikira iyo nyifato ya rudagara yo kwagiriza abarengero muyivuze ku iki mbega mu bihe nk'ibyo umuntu yari akwiye kwifata gute ndasubiramwo iyo nyifato ya rudagara yo kwagiriza abarengero muyivuze ku iki mbega mu bihe nk'ibyo umuntu yari akwiye kwifata gute akabazo murakumvise mukaba mufite icyo mushikiriza twandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icyenda ijana na gatatu eka nawe wowe waba wifuza kwirongera igikino murikira ukuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa watsapu twandika kuri nimero mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icyenda ijana na gatatu tugaheza tukagushira muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandira mudukurikirana ku mbuga zacu zo facebook na sound cloud imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari gice cy'amajana umunani na rimwe muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kira murakoze naho ubutaha cyari igikino muri kirukuri ukuri ntimuze mutangwe gusubira gutega yombi muri y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radiyo isanganiro muri kira ni igikino mutegurirwa na la benevolencia